kiganiro agateka kawe no munsi tuzakwihweza ingana agateka k'abanyororo bari mu busho butandukanye bwo ngaha mu burundi dufatiye ku bitigiri usanga ari byinshi birenze ibitigiri by'abategerezwa kuba bari muri ubwo busho mbega ibyo bitigiri by'umurengera biva kuki ni giki cyokorwa kugira ibyo bitigiri bigabanuke ngibyo ibyo tuza gushimikira ko muri kino kiyago cyacu bacu Dorine Ndayirorere nije nabateguriye kino kiganiro fadikanije na Alain Desire Bukeneza yafashije kwegeranya amajwi nkabasubiye kubaha ikaze hewe washitse aha ni ku umupfasoni yahoze afungiwe mu ibohero rya mpimba ahi bujumbura aratwiganira ubuzima yarabayemo agifunzwe aho ko ahanini bari bafite ingorane zo kutaburanishwa imanza zabo nakorera umuntu hanyuma ibintu byo kukazanyagiriza ko byahombye hanyuma nshirisha mu mpimba ariko ntigeze no kumburanya ego mbega ko kenshi usanga umuntu ari mu mpimba ugasanga ibitigiri ugasanga ni birebire mbega wowe wasanze ibitigiri by'abantu bafungiwe mu mpimba wasanze bimeze gute twasanze mu mpimba ari ahantu habi cyane kandi hateye ubwoba kandi ari ahantu hari abantu benshi bamwe barashobora kuronka aho baryama abandi bakarara hasi muri korodoro ugasanga ari igitigiri cy'abana ni abana benshi cyane bakurira mu ibohero kandi abacagira ubuzima bubi ku bana bari mu mpimba abagore bakaba benshi tugaca dusanga tubayeho ubuzima bubi wewe ndabona ko uri umugore none aho mu mpimba ubusho hariho aho abagore bashobora kuryama n'aho abagabo abagore barorohewe abagore hariho aho bashobora kuryama kuko dufise urupangu ruri separe urupangu rw'abagore ruri ukwabo urw'abagabo rukaba ukwabo none ko wumva igitigiri wasanga ari kinini ingorane wasanze ahanini ari izihe ingorane ahanini nasanze ni izo kutaburana hariho ushobora kumara imyaka itatu ataraciga urubanza umara imyaka ibiri ataraciga urubanza hariho abemerewe icya kane gushika n'isaha batarigira bakironka kandi bamaze igihe kinini cyane ibyo vyose ugaca usanga ari ingaruka mbi igaruka ku buzima bw'umunyororo kubera kutaburana kumarayo nk'imyaka itatu ataraburana imyaka ine ugasanga n'uwemerewe icya kane cy'umunyororo ariko araburana kugira canke ngo arekurwe tusaba rero yuko icyo cya kane cy'umunyororo agikwije omurabira kugira atahe dufatiye nko kuri wewe wari wafunzwe by'agati by'agateganyo mbega wamazeyo umwanya ungana namazeyo imyaka ibiri n'amezi atandatu ariko nagiye kuburana ku mwaka ugira gatatu ndawutanguye nari mazeyo ibiri ntaraburana kandi ku bintu bitumvikana none hanyuma mu nyuma byahavuye bigenda gute wafashijwe gute byagenze gute mu nyuma narandikiye procureur ndamubwira yuko jewe ntigeze ndengutswa na rimwe imbere y'ubutungane kandi dosiye yanjye ari dosiye yumvikana arambwira ati iyo dosiye si dosiye yo kugufunga hanyuma cararungika urubanza rwanje muri sentare nshitse muri sentare baca basanga igihano narakirengeje ntaranaburana bari banciye umwaka bakabasanga nkoze imyaka ibiri n'amezi atandatu ivyo rero birababaje kubona wofunzwe nk'amezi atandatu ugakora imyaka itatu utaraburana none turetse ico gitigiri mubona ko benshi bumva baba bariyo bari bafunzwe vy'agateganyo bikarenza igihe mwibaza ko mwabona vyoba vyatumwa n'iki vyatumwa nuko abahora borohereza amabohero nka za prodehashi n'izindi zahagaritswe kuba zigikorera mu abagira neza baza gukoreraho bakumviriza ingorane z'abantu atabakiza kugira bumviriza abantu kuri parako ukarindira ko bagutumako ukabura ariko iyo turonse amashirahamwe yinjira mu mpimba aprodehashi senedehashi n'izindi zirashobora gukurikirana dosiye yo munyororo akaburana n'ingoga kandi agataha urubanza rwiwe rw'avansa mwishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP baremeza ko ibitigiri by'abanyororo ari umurengera mu busho ugereranije n'ibitigiri byari bitegekanijwe mu mabohero Jean Pierre Ninteretse arongoye AVDP mu Burundi igitigiri kiri mu mabohero atandukanye nibitigiri birengeye cyane ibitigiri birengeye ibyari bitekanijwe byinshi rero bikava ku mvo nyinshi mutarashika ku mvo mwotubarira nk'uburorero ahanini ibitigiri musanga zibonekeza muri ubwo busho nk'ubu muri umwaka mwaka uheze hariho ibitigiri vugiye muri rusange ibitigiri ibihumbi munani n'amajana munani na mirongo umunani mugabo ibyari bitegekanijwe kwakira intuze ni ibitigiri bitarenga ibihumbi bine n'ijana mirongo icyenda na bane murumva ko ari ibitigiri birengeye cyane cyane aho byibonekeza ahantu hari benshi ni muri prison centrale yahi bujumbura aho usanga hari abantu benshi cyane ibitigiri usanga birengeye abari batekanijwe ukasanga rero ahari hatekanijwe nk'amajana abiri na cumi n'umunani hariyo ubu hariya ibihumbi eh, amajana arenga aho vugiye muri rusange harimo abagore n'abagabo hanyuma hariho ahandi henshi usanga ari benshi kubera bava kure urumva rero ibyo bituma abo bantu batabaho neza ibyo bitigiri rero biri ngaha nko mu ruyigi mu ruyigi hahurira abantu benshi akaba ari ibihoro byaritegekanijwe abantu bakeya ni ukuvuga batarenga amajyana atatu mugabo ubu hariyo abarenga hafi amajyana munani cyawumva aho hantu muri rongeni hameze aho mu ruyigi rero hoho hari ingorane idasanzwe mu bagore usanga ubu hanze eka n'ahandi naho nyene bibera hanze urumva ni ibitigiri birengeye cyane imuramvya naho nyene ubu ibitigiri ni byinshi ni byinshi mugabo si mfise neza ibitigiri sinabizanye neza ibitigiri by'imuramvya kuko imuramvya hari abo baheruka kuvana ngaho ibujumbura batwara imuramvya ibyo n'ibindi byiyongera ibyo naheruka noba ndiko ndabesha ndababariye nti kingana ubu ego kuri ivyo bitigiri sinzi ko mwoshobora kutubwira kugira amatohoza muheruka kugira yarayajyari muvuze muti birenga bingahe amatohoza yo mu busho cumi n'imwe ibitigiri duheruka mu mpera z'ukwezi k'umunani niho tugiturige ubu rero turuka turasubira kurondera ivyo bitigiri neza vyose ngo tubishire muri raporo y'umwaka niho tuba dufise ibitigiri bikwiye vyose mugabo n'ubu aho twagiye turaca hose dusanga vya bitigiri takiragabanuka none ivyo bitigiri usanga ari binini ahanini musanga imvo ivyo musanga biv biva kuki kugira ngo ibyo bitigiri birenga urugero ibyo bitigiri rero biva ku mvo nyinshi imvo nyamukuru imwe nuko uko abapfunzwe by'agateganyo ari benshi basumba abapfunzwe bamaze gucibwa imanza umva rero ibyo bitigiri bari ngaho batuma abo bandi baza biyongera kuri abatabasohoka kubera izo ngorane urabona rero aha muri abo bapfunzwe iby'agateganyo nabyo nyine n'imvo nyinshi hari aho usanga batagira amadosi hari aho usanga imanza zabo batazimenyeshwa hari n'abo mbere usanga barabarekuye mugabo bakagumayo umva handi afise abantu barekuwe nka mu mpimba mugabo bakiriyo urumva ivyo ni bitigiri bituma abo bantu baguma ari benshi nk'ubu muvuze abapfunzwe by'agateganyo mwatubwira nk'iritigiri abapfunzwe by'agateganyo ndabaguha akarero nk'aha mu mpimba yaha turafise abapfunzwe iby'agateganyo ikiringo cyabo cyo kuvunga iby'agateganyo byaheze barenga amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani wiyumvira rero abantu bari ngaho bari aho bapfunzwe kandi birenze amategeko kuko abo yaba barakiri imanza ntihaba habuze bakeya bamaze gusohoka bakabisa abandi none mubona iyo ibyo bitigiri iyo bibaye byinshi ingorane abo bapfunzwe bagira ahanini muca musanga ari izihe ingorane bagira ni nyinshi hari ingorane zo kubaho none inzu yategura abantu batatu turaba ahantu hateguriwe abantu bake ukabisanga harimo ibihumbi urumva icyo gihe kuno gufungura bica bigorana gufungura ubafungurira gute eh? urumva ko ari ingorane icituma abo bantu babaho nabi ntihagire icyo usanga rero benshi havamwo no kurwara muramugize iminsi mwumva ko hagize iminsi hari abantu bapfa mu busho butandukanye kubera iki habaye n'abajya bavura barengewe urashobora kurenga uko abantu bari hamwe ukazibona bakuzaniye umuntu agwaye cyane akagwarira hariya kubera atagira ikimutabariza kubera ubwinshi badashobora kubaba hafi bose ugasanga ni ingorane nyinshi ni ingorane nyinshi cyane Eka n'umuyobozi mukuru ajeje ivy'amabohero mu Burundi aremeza ko ibitigera ari vyinshi mu mabohero ivyo bigatuma abanyororo babaho nabi Gerve Hajayandi ngaha mu ibohero rikuru rya Mpimba ni ibohero rimwe mabohero cumi n'imwe dufise ngaha mu Burundi hamwe n'ibigo bibiri eh, bije kwakira abana bafitaniye ibibazo n'amategeko dufise ngaha mu gihugu cyacu iri bohero rya mpimba ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe bya cyenda mirongo itanu n'umunani rikaba ryubatswe mu gihe igihugu cyacu cyacimirije kuronka intara yo kwikukira nubwo ariko ahanini ryari bohero ryubatswe kugira ngo rize ribike cyangwa rize rifunge abantu ni ukwita bagumutse bariko barondera intara yo kwikukira ricubakwa ryari rigenewe abantu amajyana umunani ubu ririmo abafungwa bashika ibihumbi bitatu n'amajana atandatu mirongo itanu na bane ni ukuvuga ko mvuze mu gifaransa sepo dokipasiyo do sa senkanteye vigie transuit muri abo harimwo abapfasoni ijana mirongo itatu n'umwe harimo n'abana batoya bamwe bafunganwa na ba mama wabo cyangwa bavukira ngaha bashika cumi n'icenda muri abo ibihumbi bitatu n'amajana atanu na bine abamaze gukatirwa bangana n'igihumbi na cumi hanyuma atarakatirwa cyumva ko bangana ibihumbi bibiri n'amajana atanu na batanu iri bohero ririmo abanyororo bagirizwa ibyaha bitandukanye aha twovuga nk'ibyaha by'ubusuma by'ubwicanyi ibyo guhungabanya umutekano w'igihugu ibyo kujya mu irwanya igihugu ibyaha byo gufata ku nguvu by'uburyarya guhemuka guteka imitwe ka ibyaha byose ngira ngo uko igitabo cy'ibyaha cyacu bitekanye mu bibazo rero nyamukuru biri muri nobohero mbere cyo kimwe no mu yandi mabohero kuko byinshi barabisangiye n'ubwo bwa mbere muri rusange hasi ikibazo cy'ubwinshi bw'abanyororo burenge ububasha bwo kwakira amahoro yacu usanga afise ibi rero bigaca bituma haba ingaruka ku bijyanye n'isuku cyangwa ibijyanye no kubaho kw'abanyororo bigaca bigorana gutunganya mu bihe bimwe bimwe hariho ingorane ijyanye n'uko usanga imanza ziteba abafungwa nabo bakaguma biyongera ivyo rero bica bigwiza cyane igitigiri cy'abatarakatirwa bigaca bigira n'ingaruka kujya no gutunganya ibikorwa bimwe bimwe ngaha mu ibohero nk'iyo mbere hafashwe ingingo zimwe zimwe nk'izi za liberation conditionnelle bya grace présidentielle yo abatarakatirwa ari benshi hari igihe biha bitera kaduru mugabo hari n'ikindi kibazo nubwo ntikijanye n'ubuke bw'abakozi bisaba abakozi bake murabye abantu ibihumbi bitatu n’amajyana bateza gutunganirizwa n'abantu badashika mirongo itanu muca mwumva ko habamo agahazi mu kubatunganiriza nagiye usanga abanyuro bakeneye ibintu byinshi mu maserivisi atandukanye nagomba nshimire nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuri iyi ngingo nziza yafashe kuko ni ingingo mu ruhande rumwe yorohereza abanyororo babarekuwe ko nubwo amahirwe yandi baba baronse yo gusubira kujya mu gihugu bakora n'abandi bakabana neza bakora igihugu mugabo niza natwe ku ruhande rw'iwacu kuko iza idufasha gutora inyishu ya bya bitigiri birebire navuga dufise mabohero kuko iyo hagize abagenda turahema gatora agateka kawe agateka kawe agateka kazina muntu ni agateka kawe ni ikiganiro kibagira ku by'agateka na muntu agateka oya ntikaraba urukoba agateka oya ntikaraba igitsina agateka oya ntikaraba intara ubwo umushingamanza christian habyarimana ngo ibyaha byabaye byinshi muri kino gihe bituma amadosiye agora gutegura bigatuma ibyo bitigiri biguma ari byinshi akanahanura ko mu masentare batokwihutira gufunga umuntu ariko hokoreshwa izindi ngingo mu bisanzwe ibitigiri mu mpimba byamye binini cyane ariko ntawe kwengeza yuko muri kino gihe kumbure ibyaha byaragwijwe hanyuma byumvikana ko n'amadosiye acaho menshi cyane hanyuma no kuyategura mu masentare kuyatunganya bigaca bigora aho niho cyane cyane nofatira kuko ikijanye n'amategeko nticyahindutse amategeko atahindutse turabona hariho abo usanga ugasanga hari abavuga bati tumaze iminsi myinshi dufunzwe by'agateganyo mbega gufungwa by'agateganyo byategerezwa kugenda gute gufungwa by'agateganyo ni mu gihe umufungwa afungiwe nko mu gasho ka komine cyangwa agasho k'igipolisi bamuha ibyo bita manda dare iyo manda rice bituma bamujyana mu gasho no kwita nko mu mpimba aho azoca arindira ko idosiye ishika imbere y'umucamanza hamara yashitse imbere y'umucamanza bisanga amategeko atanga iminsi cumi n'itanu kugira ngo abahise imbere y'umucamanza yumvirizwe ubwa mbere birashikare yuko nari mvuze yuko abantu babaye benshi kubera imvo za politike turimwo ko amadosiye yabaye menshi ugasanga amadosiye aratevye muri sentare baratevye kuyategura kugira ngo batumike abafunzwe baze kumvirizwa ubwa mbere icyo nico nyamukuru nibaza cobanza ikindi naco n'abafunzwe bamaze kumvirizwa ubwa mbere birumvikana ko umunsi wa mbere urubanza ntiruja mu mwiherero hari igihe usanga hari ibintu biriya bikenewe kugira ngo urubanza ruje mu mwiherero kugira ngo sentare ico urubanza rujanye no kumupfu amafunguro z'agateganyo muri ico gihe rero birumvikana ko amadosiye abari ari menshi cyane yo kwiga n'igihe umupfungwa agarutse ugasanga ntaheze none nk'uko gufunga umuntu by'agateganyo kwaba ari kumwaka ubwigenge mbega ubwo umuntu umwiketse kwicaha canke ubonye ko yoba yakoze ico caha icihutirwa no kumufunga mbega bisunga iki kugira ngo bafunge umuntu vy'agateganyo amategeko aratomoye neza ku bijanye n'igituma umuntu apfungwa nayo ubundi umwidegemvyo w'umuntu no kwita ko ari co amategeko ashimikirako gufunga naho bikaba mu bihe bidasanzwe naho nuvuga nk'ingingo y'ijana na cumi y'igitabo kijanye n'ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa rero gufunga umuntu baba bisunze ibintu bitari bike kumbure ari nko kuraba yuko ibyemezo canke ivyerekana ko umuntu yakoze icyaha bagomba ko atawundi abibwira canke atabizimanganya canke ngo atere igitsure uwashikiwe n'ingorane zavuye kuri icyo caha hanyuma canke ngo avugane n'abo basangiye gukora ico caha urumva nk'uwo muntu mu camake bonamufunga kugira ngo ibyo bintu ntibizimanganye ihangane bwa kabiri bashobora kubona yuko umutekano w'abanyagihugu uhungabana bakamufunga hari n'ikindi gihe bamupfunga kugira ngo icyaha gihere burundu canke mbere uwo muntu bakabona ko bashobora gutoroka bagaca bamugumiza imbere y'ubutungane ivyo bintu barabisuzuma bakabona yuko bikwiye bidakwiye ntibanamufunga muri icyo gihe ni cane ko ndavuga yuko rero ubusanzwe umwidegemvye w'umuntu arico amateka ashimikirako ariko muri ivyo nyene bikwiye ugasanga baramufunze naho nyene bamufunze bagaca biga ingene umuntu yofungurwa vy'agateganyo gufungwa vy'agateganyo rero nibijya navuze yuko bara iminsi cumi n'itanu amaze kuronka icyo nise mandadahe kugira ngo umuntu mu mategeko aba atacaka imwagire mu gihe amasentare atarafata ingingo ataraca urubanza rujanye nuko icyaha kimwagirwa mu ncamake aba atakimwagira naho yoba yapfunzwe abafatwa ko atakimwagira none nk'ubu tubonye ibitigiri ari byinshi mubona igikwiye gukorwa kugira ngo ibyo bitigiri bireka kuba byinshi wisonze amategeko ubona ari ibi ubwa mbere nufatira ku mategeko yonyene avuga ku bijanye n'ingene ibyo bitigiri byo hava bigabanuka impanuka birashoboka yuko hakoreshwa uburyo butari buke kugira ngo inzira zitari nke kugira ngo abafunzwe bagabanuke nashobora kuvuga nk'akarorero ko amasentare amategeko aravuga neza ko amasentare ashobora guca urubanza mugabo akabangira gufunga umuntu aho tubasha kubivuga nko mu ngingo y'ijana cumi n'icenda y'igitabo c'amategeko mpanavyaha ko urubanza rucitse baca babangira gufunga umuntu mugabo birumvikana ko haba hariho ibisabwa bimwe bimwe kugira ngo ntibamufunge aho ni ku rwego rwa sentare ariko ni mu gihe kumbure nk'igicaha uwo muntu akurikiranwa ko kiri munsi munsi y'imyaka ibiri igifungo bamuciriye canke amande y'ibihumbi ijana turashobora kuvuga kandi nk'urwego rwa leta umukuru w'igihugu warafise ububasha bwo gufata ingingo ikura ku kw'icaha kimwe canke vyinshi abapfunzi icaha kumbure nikimuva ko mugabo arafata ingingo y'uko umuntu afungurwa akidegemvya aho turabisanga mu ngingo y'ijana mirongo itandatu na rimwe ico gitabo nyene c'amategeko mpanavyaha ariko kandi inama nshingamateka irashobora gufata ingingo yo gufungura uwo mugwi novuga ko ari umugwi w'ivyaha kanaka ku bantu bafunze bitunzwe ibyo bita amnesty birafite ingene bitunganijwe ibyo byose birashobora gufasha kugira ngo abantu bagabanuke mu busho turashobora no kuvuga kandi yuko leta umukuru w'igihugu ashobora gufatikana n'inama nshingamateka bagafata ingingo bita grace amnistie dusanga muri ico gitabo nyene ijana mirongo irindwi ni kubandanya aho rero bashobora kuvanga bwa bubasha umukuru w'igihugu aba afise bakabuvanga nabugene n'inama nshingamateka ifise ku byaha kanaka kugira ngo abantu batari bake bashobore kuva mu gasho muri icyo gihe turibaza yuko ubusho bushobora kugabanukamwo abantu bapfunze atunzwe ariko kandi no ku bijyanye n'ingene amasentara akora sinarekabura icyo mvuze birumvikana yuko abafunzwe kugira ngo bafungurwe cyangwa amadosiye anyaruke ni ingufu zikoreshwa n'amasentare ariko kandi n'abajejwe eh, ubusho byumvikana yuko abajejwe ubusho nk'iyo abanditsi b'imanza bagiye kumenyesha imanza zacitse cyangwa kuraba abafunzwe kuri kina kiriya bokorana cyane abajejwe ubusho cyane cyane bakaraba yuko abanditsi b'imanza bagiyeyo eh, badasanga ari abantu bari guteza guhamagarwa ariko muri basamaye ntibabone ntibiboneke ku n'abanditsi b'imanza komune n'amasentare niko kuko nyene nuvuga yuko iyo abantu baje abafunzwe baje mu masentare boraba ingene amadosiye bashobora kuyanyarutsa birashoboka yuko babihutira dosiye ntizizimire n'ibiki n'ibindi ariko nuvuga cyane cyane mbere mvuze nk'idosiye zizimira nko kuri ibi mu gisagara ca Bujumbura murazi yuko hari sentare imwe iyo bita sentare nkuru kukiri gisagara ca Bujumbura no munsi yavyaye zindi zitatu byarashitse yuko amadosiye yari mu maparike canke muri iyo sentare atakara ugasanga agiye kuboneka yaratevye canke mbere ntaboneke muri ico gihe kuboneka tebye bivuga yuko kwa gufungura vy'agateganyo umuntu abafunzwe bica bitikiriye ngo ugaca usanga abantu n'ubundi abusho ah, guma buzwe kandi hari kuba abantu batari bake bavuyemo bwanjeje imana Pierre Claver yanonosoye ivy'inyifato ngo umuntu arashobora kugira inyifato nyinshi bivanye n'ibitigiri by'abantu baba bari kumwe ubisanzwe urazi ko umuntu imyifato yiwe itunganywa bivuye n'aho abaye bivuye n'ingene akuze bivanye n'ingene abayeho mu bisanzwe aba bagenda n'abo bicarana abo bayaga imyifato yiwe igenda irahinduka bijyanye n'ibihe arimo rero tuje kuraba umuntu afunzwe mu busho mu busho bisanzwe umuntu ahurayo n'abantu batandukanye eh, bafise mbere n’ibyaha bitandukanye hari usanga apfunganye n'abasuma apfunganye n'abantu bishe abantu hari bamwe baba baragize amavyaha biri gufata abantu ku nguvu ugasanga hari abapfunzwe kubera ibiyayuramutwe ni ukuvuga yuko bapfunzwe bafise ibituma byinshi cane hama rero ushitse muri abo bantu mu bisanzwe bateza kuguhindura kwandura kuko umuntu ahinduka bijyanye n'abantu babana hama rero iyo bishyitse ugasanga yari umuntu yari asanzwe afite ukuntu abayeho ukuntu atunganya ibintu kubera ahinduye ubuzima yari arimo akitangura kugomba kubaho nk'abo ahasanze ukajya usanga rero ukuntu yari abayeho imyifato yigiye irahinduka bijyanye imbere n'imyifato yabo asanzwe bwene bameze turavye nk'ibikunda gushika cyane cyane usanga hari nk'umuntu yagiye adafata nk'ibiyayuramutwe k'akarorero ari nk'umujene akiri muto ugasanga asanze bato bato kuri we cyangwa bo bangana canke bamwe bamusumba agatangura kubabaza bataba kuyaga mbega byagenze gute bw'irushike ngaha bagatanga kumuyagira amaze gutanga kumuyagira nawe acitanga kwiyumvira ati mbega none je bizogenda gute kubera ataba yiyumvira na kazoza agatangura gutereka mbeho nk'abandi bantu bumva no kuva yuko mifato y'umuntu igenda irahinduka bijyanye n'ahantu abaye kuko rero no mu busho arashobora guhindura umuntu rwose ego tukiri kuri ko guhinduka mbega hoho ko numva bishobora guhinduka nabi ntaho bishobora kugira impinduka nziza hoho ku nyifato yiwe neza cyane urumva urazi yuko umuntu wisa isanzwe cyane cyane imyifato y'umuntu ihinduka bijyanye novuga ni n'umugwi agenderamo harahagira novuga chance sinzi ikintu kivuga mu kirundi haratombora gire bahati inzuri hama agahura n'abantu akagira ubugenzi bucuti n'abantu bafise inyifato nziza cyane cyane nk'abasenga urashobora gusanga nk'umuntu yagiye ari umuntu atemera imana ugasanga ashyize mu gasho yarahindutse gose akava imbere ashinga intahe avuga ati hari ahantu nahakwikirwa cishi kuko mu giswahili bavuga ati usesoma tembea canke usesoma ugende mu gasho rero harayo ibyigwa ibyigwa bisanzwe by'imibereho bivana rero n'abantu asanzwe yubwira bameze cyane cyane abo agize abagenzi muri uwo mugwi iyo agize abagenzi abantu bafise imyifato myiza nawe nyine arahinduka ugasanga agiye kuba nka babandi yagize ko identification yaguma kurabira ko imigenzo myiza ugasanga yavuye yarahindutse mbere akaza aba n'akarorero keza mu bandi bantu agarutse mu buzima busanzwe hakaba n'ahandi rero acyaba ari igikoko yarahindutse rwose mbere no kwica no kwica abantu bivana rero na groupe yashikiyemwo n'ingene bamwakiriye n'ibyo bamwigishije ubu rero dufatiye ku gitigiri cy'abapfunze gishobora kuba kinini iyo umuntu afungiwe hamwe n'abandi bitigiri birengeye ibyari bitegekanije hari icyo none biheza bikonona cyane cyane kuri iyo nyifato yiwe kuko yari asanzwe abayeho yego cyane mu bisanzwe nk'uko nabivuze mu ntango ibitigiri bifise uruhare runini cyane kuko nk'ubu ushyitse ahantu ugasanga turi abantu babiri urumva imyifato uzodukura ko ni imyifato ibiri gusa usanze hari abantu bashaka nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bitanu urumva yuko ni ihuriro ry'imyifato myinshi cyane itandukanye ni ukuvuga rero umuntu umuntu imuhindura cyane cyane bivanye n'ukuntu abantu bangana n'ingene ubutandukane bwabo n'imibereho yabo urumva hariho bamwe usanga bafise ukuntu babona ibintu n'abandi ukuntu babona ibindi ugasanga noneho wa muntu arabuze mbega no kujya ku muguhe no kwigenza nk'abandi muri aba cyangwa no kwigenza nk'abandi kugeza usanga arabuze ifatiro nobo yofatira kugira ngo ashobore guhinduka neza mu bisanzwe ibiti mu bisanzwe bifise uruhara runini cyane ku ihinduka ry'umuntu kubera iyo abantu bari bakeye urabona n'ubuzima bw'abo bantu buba ari bwiza buke buke uca bibaza nk'ahantu hateza kuba nk'abantu nka mirongo itanu ugaca usangana nk'amajana abiri ni ukuvuga yuko bari bategekanije uburaro bw'abantu mirongo itanu bategekanya nuvuga nk'abuzu bwa sugumwe bw'abantu mirongo itanu ugaca usanga abantu amajana abiri na mirongo itanu ni ukuvuga rero yuko ubuzima bubi abayemo buca bumugira ikoko rwose bumuhindura nabi agatangura kubona yuko atakintu na kimwe acera kubona yuko n'igihano gihambaye atakindi gihano kirenge icyo yosubira kuronka akabona ati byose ntacyo ncera reka ngo mbe igikoko bamwe rero usanga bavuye baracitse ni agateka kawe aho turi kutuganira ku byerekeye ibitigiri by'abanyororo ari byinshi mu busho butandukanye bwo mu burundi ugereranije n'ibitigiri bitegekanijwe mu mabohero njejimana Pierre Claver yanonoseye iby'inyifato arangiza hanura ko naho gufunga umuntu bituma uwakoze icyaha ahinduka ariko ababijejwe botegerejwe kubanza kuraba uburyo bamufunzemwo mu bisanzwe kugira ngo umuntu bisanzwe yateza kubaho ubuzima mu igihano mugabo ubuzima nuvuga bushoboka ikintu mu bisanzwe cyari gikwiye gukorwa nuko bateza kumenya yuko guhana umuntu mu kumufungana ni byiza ko biratuma umuntu ahinduka mugabo bakaraba mbega bamufunze mu buryo ubuwe. mu bisanzwe naho uba upfunzwe urafise mu bisanzwe uburenganzira ufise uburenganzira bw'ubuzima ufise uburenganzira bwo kubaho hanyuma iyo rero ubayeho neza urumva uronka akayaga keza ugahema neza hanyuma ugafungura neza iyo umaze kubaho muri iyo ntumbero urashobora guhinduka neza mugabo iyo rero bashaka gushyira mu buzima bumwe budashobotse bavutse nuko yuko bari guhindura nabi uca uhinduka nabi ugaca uronka iyindi myifato mibi cyane isubije na yayindi kamera ka gatima k'ubukoko agatima runduka kakuvamwo buke buke gusanga umuntu yarahindutse nabi hamwe atakintu na kimwe agitinya hamwe umubaza ati mbere nta nta nico ncera ni babandi bashoboka gushika hanze ugaca abana akora agateza imbere n'igihugu Ekana Jean Pierre Ninteretse arongoye ishyirahamwe AVDP arangiza ashima ingingo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo gutezurira abanyororo bamwe bamwe mu ishyirahamwe AVDP iyo ngingo tuyakira neza cyane kuko ni ingingo ije hageze ku kuko mu mabohero hari ibitigiri birenze cyane urumva rero iyo ngingo ije isahiriza abo banyuro bari benshi kugira ngo bagabanuke hanyuma bitume n'ubuzima bw'abasigaye bumera neza kandi ikaba yongera igasahiriza n'imiryango abo bantu bavamwo kuko eka n'igihugu n'igihugu nyene kirahungukira kuko umuntu atari karakora hajya nta kintu yinjiza haba mu muryango cyangwa mu gihugu twebwe rero ni akanyamuneza cyane kubera iyo ngingo iroye mu ngiro twari twayiteze kuva kera none biradushimisha cyane ariko Jean Pierre Ninteretse asaba abajeje by'amabohero mu Burundi kungura ubusho kugira ibitigiri bigabanuke ntawe uvuga ngo abantu bafungwe kuko amakosa arakogwa mugabo icyari gikwiye nuko bo kungura ubusho ariho ingingo kwa nyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane yo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa kane umwaka uheze yari yafashe arashyiraho komisiyo kugira ngo irabe ngene bokungura ubusho nk'iyo ngingiro mu ngiro ivyo bitigiri vyogabanuka nk'ubu ubu urabona nk'abantu bafunguye mu ruyigi bava mu cyankuzo aho bari bakwiye ko boraba ahantu bo kubaka irindi ribohe kugira ngo bagerageze ko abo bantu bogabanuka muri aho gace aho turaba hariho nk'abava imwaro bari ngaha bujumbura abava muri aha bita bujumbura rirari aba baza ngaha mu ibujumbura urumva ni ingorane yaba rero bogize bati bungure cyoba cyiza ikindi cya kabiri ni uko imanza zonyaruka bakagerageza kugira ngo uweze asohoke uwakatiwe akatigwe nyene ahejeje uwo munyoro wiwe asohoke kugira ngo ivyo bitigire bigabanuke ikindi naco nuko bokwirinda gufata umuntu ubwo nyene bakacamushira mu gasho kuko sico cihutirwa kumushira mu gasho kuko hariho ibindi bintu bogira amatohoza n'ingoga kugira umuntu yigire araja mu gasho hari ikintu kiriko kiraba ciza nibagikora neza icyo bita ibikorwa vy'iterambere rusange kugira ngo bantu ntibagume ngaho mu gasho mugabo bakora ivyo bintu mugabo bikaba biteguwe neza kugira ntihasubire kubamwo ingorane ni nicyo cyofasha kugira ngo e, ubwo busho burimo abantu benshi bugabanuke nta kajambo kanyuma akajambo kanyuma nusaba ko ababijejwe abari bo bose ko bogerageza kugira ngo abo bantu abantu hantu hapfumirwa abantu haba ahantu hapfumirwa abantu by'ukuri agateka kabo kagume kifashe neza kuko umufungwa si ukuvuga ko atatakaza ubwigenge bwiwe atakaza ubwigenge bwo gutembera mugabo bwo kubaho neza ategerezwa kubugumanya Nino ngaha ikiganiro agateka kawe kigarukiye aho twari ko tuganira ku byerekeye ubwinshi bw'abanyororo usanga ari umurengera ugeranije n'ibitigiri by'abanyororo bitegekanijwe Shimire Mubusho, Shimire abo twasangiye ikiyago, Shimire nawe waduteza abiri, Shimirana Alain Desire Bukiyeneza yamfashije kwegeranya amajwi, Doron Ndayirorere nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha.